Եվրոպական միջազգային կառույցներում անշուշտ առաջին անգամը չէ, որ քննարկվում է Բաքվի իշխանությունների համար բավական ցավոտ այդ հարցը։ Տարիներ շարունակ այն մեկ այլ ընդ որում ոչ պակաս դիպուկ բնորոշումն էր։ Ինչպես հիշում եք, կոչվում էր Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտություն։ Այդպես կոչվել է նկատի ունենալով բարբերաբար կաշառքների մատուցումը եվրոպական հեղինակավոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, հիմնականում Կասպիական խավիարի տեսքով։ Հիմնականում, քանզի կաշառատվության անվանացանքի գլխավոր բաղադրիչը հատկապես ծովային այդ թանկարժեք ուտեսն էր, որը, ինչպես հասկացել էին Բաքվում, շատ ավելի է դուր գալիս եվրոպացի հյուրերի ընչակահց քիմքին։ Բայց ինչպես ասում են, ախորժակն ուտելիս է բացում։ Չնայած նրան, որ այդ բարիկը, եթե չասենք անգամ թե անսահմանափակ է, բայց շատ ու շատ է Ադրբեջանում։ Ոստի Իլրոմն թապարազգիներից անխնա կորզված զկնկիթի մեծարգո հյուրերի սիրտը հետագայում սկսեցին շահել նաև արևելյան հյուրընկալության այլ ոչ պակաս թանկարժեք միջոցներով։ Սկսած բազմազան ոգելիչ խմիչներից մինչև ձեռագործ գորգերի, կերպարվեստի գործերի նվիրատվություն եւ այլն։ Ընդ որում կաշառատության այդ գործողությունը տեղի է ունենում ինչպես անմիջականորեն Բաքվում, Աբշերոնյան թերակղզի եվրոպացի բարձրաստիճան հյուրերի կատարած այցերի օրերին, նույնպես եւ արեմտյան մայրաքաղաքներում Ադրբեջանական դիվանագետների ու քաղաքական գործիչների փոխադարձ պաշտոնական թե աշխատանքային եւ կամ պարզապես բարեկամական այցերի ժամանակ։ Խավիարային դիվանագիտության այդ դրսևորումները անկասկած մեկ նպատակ ունեն՝ աչք փակել տալ Ադրբեջանում արկա բռնատիրական, կոռուպցիոն, կլանային, կոպչական, այլատիացյան երևույթների եւ իրողությունների համընդունելի ժողովրդավարական սկզբունքների կոպիտ ոտնահարման բազմաթիվ փաստերի հանդեպ իսպար եւ կամ հնարավորինս բացառել այդ եւ այլ շարժարիքներով հակաադրբեջանական որոշումների ու բանաձևերի ընդունումը, ամենայն կերպ նպաստել երկրի միջազգային հեղինակության բարձրացմանը, առանձնապես աչակցել Ղարաբաղյան թնջուկի լուծմանը իշա Ադրբեջանի։ Բայց քանի որ Խավիարային դիվանագիտությունը երևի թե սակավ չափով էր արդարացնում իր հետ կապող հույսերը, ուստի եւ դրան զուգահեռ մարտադաշ նետվեց ադրբեջանական արտաքին քաղաքականության ցաներ հրետանին, ինչպես ասում են, ձեռից ձեռ կամ գրպանից գրպան ծրարային կաշառատվությունը։ Բաքվում իսկ մտահաղացված հատուկ սարդոստայնային մեխանիզմով, ինչը շատ շուտով եվրոպական զանգվածային լրատվության միջոցների մատուցմամբ միջազգային հանրության շրջանակներում վերանվանվեց ոչ այլ կերպ, քան ադրբեջանական լվացքատուն թե ինչ չափերի է հասնում այդ սարդոստայնում շրջանառվող կամ այլ կերպ ասած լվացվող գումարների ընդհանուր չափը, երևի թե վեր է մարդկային երևակայության սահմաններից։ Համենայն դեպս, հիմք ընդունելով միայն առայժմ ոչ լրիվությամբ բացահայտված տվյալները, որոնք ներկայացված են մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային կազմակերպության վերջին զեկուցագրում, ներկայումս եվրոպական հանրային շրջանակներում քննարկման առարկա է դարձած վերջին 3 տարում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից տարբեր երկրների դրամատների միջոցով շուրջ 3 միլիարդ դոլար գումարի լվացման եւ այդ գումարի միջոցով մի շարք արտասահմանյան քաղաքական գործիչների կաշառման հարցը։ Ընդգծում եմ, խոսքը վերաբերում է միայն առայժմ ոչ լրի երկրի բացահայտված տվյալներին, որոնց հիմքերով, ինչպես հայտնի է, Իտալիայում, Գերմանիայում, Իսպանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Բուլղարիայում, եվրոպական այլ երկրներում քրեական գործեր են հարուցվել իրենց իսկ քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպես նաև զբաղեցրած պաշտոններից հեռացվել են եւ կամ ստիպված են եղել հրաժարական տալ եվրոպական հեղինակավոր կառույցների մի շարք ազդեցիկ դեմքեր։ Կաշառակերության մեջ մեղադրանքների թիրախ են դարձել օրինակ Եվրախորհրդի падգամավորներ Լուկա Վոլոնտեն, Էդուարդ Լիտները, այդ միջազգային կազմակերպության խորհրդարանական մեհաժողովի արդեն նախկին նախագահ Պեդրո Արգամունտը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովան եւ շատ ուրիշներ, ովքեր գտնվելով ադրբեջանական իշխանությունների խնամակալության ներքո, ոչ միայն սատարել են ադրբեջանի իշխանական վերնախավի քաղաքական եւ գործարար շահերը, այլև զուգահեռաբար խափանել են եվրոպական կառույցների փորձերը առարկայական եւ անաչար գնահատական տալու այդ երկրում տիրող իրական կացությանը։ Եվ ահավասիկ Այդ թեմայով լրահոսից քաղված ամենաթարմ տեղեկատվությունը։ Ինչպես տեղեկացնում է հրապարակախոս Արտյոմ Երկանյանը Երևանի Նովայա Վրեմա ռուսալեզու թերթում, բարձվում է, որ ադրբեջանական լվացքատան սարդոստայնը տարածված է ոչ միայն Եվրոպայում, այլև Հյուսիսային Ամերիկայում։ Բարբերականի տեղեկատվությամբ, մասնավորապես, ամերիկյան MBC հերոստալիքի հետաքնության արդյունքում բարձվել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի գլխավոր գաղափարախոսներից մեկը Մայքլ Ֆլինն ադրբեջանական փողերով սատարել է Թուրքիայի շահերը։ Նա կասկածում է Էրդողանի վարչախմբից միլիոնավոր դոլարներ ստանալու մեջ։ Ֆլինի արժեվ խնդիր էր դրված հասնել Թուրքիայի նկատմամբ սպիտակ տան բարեհաշ դիրքորոշման ձևավորմանը, այդ թվում նաև հայդատի հարցում։ Հակիրճ տեղեկանքի կարգով նշենք, որ գեներալ լեյտենանտ Մայքլ Ֆլինը կրտսեր Ջորջ Բուշի օրոք ղեկավարում էր պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչությունը։ Հետագայում նա մտել է Դոնալդ Թրամփի թիմի ամենազդիցիկ անդամների հինգյակի մեջ։ Նրա հաղթանակից հետո Ֆլինը զբաղեցրել է նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով գլխավոր խորհրդականի պաշտոնը, բայց այդ պաշտոնում աշխատել է ընդամենը 24 օր։ Ֆլինի աղմկահարույց հրաժարականի պատճառ է հանդիսացել այն հանգամանքը, որ նա Դոնալդ Թրամփից եւ փոխնախագահ Մայք Փենսից թաքցրել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ իր վարած բանակցությունների մասին որոշ կարևոր տեղեկություններ ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ նա չի բացահայտել նաև իր բանակցությունները Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մովլուդ Չավուշօղլուի եւ Էրդողանի փեսա, էներգետիկայի նախարար Բերատ Ալբայրակի հետ։ Գախտնի հանդիպումը կայացել է անցյալ տարվա սեպտեմբերի 19-ին Նյու Յորքի հյուրանոցներից մեկում։ Գործը հետաքննող ամերիկյան դատախազները ողջել են, որ Մայքլ Ֆլինը հսկայական գումարներ է ստացել թուրքական էմիսարներից եւ խոստացել դրա դիմաց ներգրավել Անկարայի նկատմամբ Սպիտակ տան վարշակազմի նոր քաղաքականության վրա։ Դա առաջին հերթին վերաբերում էր Էրդողանի վարշախմբի ջանքերին ուղված Ֆեյթուլլահ Գյուլենի կողմնակիցների ոչնչացմանը։ Միևնույն ժամանակ գործարքը ենթադրում էր նաև կոնկրետ երաշխիքներ տալ, որ Սպիտակ տունը կոնգրեսին թույլ չի տա ընդունել բանաձև հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Բայց հարց է ցակում. իսկ ինչու Մայքլ Ֆլինը ոչ անմիջականորեն թուրքական, այլ ադրբեջանական փողերի հաշվին պիտի կատարեր այդ թուրքամետ գործակի պայմանները։ Նույն հրապարակումից պարզում է, որ այդ քրեական գործում արկա է ոչ միայն թուրքական, այլև ադրբեջանական հետք։ Մասնավորապես հետաքննությունը բացահայտել է, որ միայն անցյալ տարվա սեպտեմբերի 9-ից 14-ը Ֆլինի հաշվին ընդհանուր առմամբ 530 հազար դոլար գումար է փոխանցվել Նիդերլանդիայում գրանցված խորհրդատվական մի ընկերությունից, որը պատկանում է թուրք ազդեցի գործարար եւ լոբիստ Էքիմ Աթեքինին։ Վերջինս խոստովանել է, որ իրոք այդ գումարը փոխանցվել է ամերիկյան գեներալի հաշվին։ Միևնույն ժամանակ հայտարարել, որ այդ խնդրում ինքը ընդամենը միջնորդի դեր է խաղացել։ Նա հայտնել է, որ այդ գումարն ինքը ստացել է ոչ թե թուրքական կառավարությունից, այլ իր կնոջից, ազգությամբ ադրբեջանուհի, նախկին երկշուհի եւ մոդելուհի Նիգար Թալիբովայից։ Իսկ թե վերջինս որտեղից է ստացել աշխարհի թիմ 1 գերտերության նախագահի գլխավոր խորհրդականին կաշառելու համար ուղարկված այդ գումարը, երևի թե դժվար չէ կռահել։ Ամենայն դեպս հետաքննությունը տակավին ընթացքի մեջ է եւ հուսանք առաջիկայում կամբողջանա ադրբեջանական լոացկատան գործնեության նաեւ ամերիկյան ուղղության պատկերը բայց մինչ այդ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի հանձնաժողովը օրերս հերթական անգամ անդրադարձել է փողերի լվացման խնդրին։ Այդ շրջանակներում հանձնաժողովը քննարկել է նաև ադրբեջանական լվացկատան հարցը, որը Ինչպես հայտնի է, բավական գլխացավանք է պատճառել այդ միջազգային կազմակերպությանը եւ փաստորեն հասցրել իսպար հեղինակազրկման անդունդի եզրին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանի հավաստմամբ նախատեսվում է, որ փողերի լվացման հարցը հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ կդառնա ինքնուրույն զեկույց եւ կքննարկվի վեհաժողովի առաջիկ ալիագումար նիստերից մեկում։ Արդյոք եվրոպական այդ կառույցն իր նախկին ղեկավարին, կաշառակերության մեջ մեղադրված Պեդրո Արգամոնտին եւ նրա հանցանքիցներին բացահայտելուց ու չեզոքացնելուց հետո այդպիսով իսկ վերջնականապես կձերբազատվի ադրբեջանական լվացքատան կաշառասուն Սարդոստայնին թարած ամենակուլ Սարդից։ Դժվար է ասել, պարզապես հուսանք, թեկուզ եւ թերահավատորեն ու սпасենք իրադարձությունների հետագա զարգացման։